Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Eh, idemo ova tema, e, zjadetu, thika. Dodatak, zjade je dodatak. Thika, pouzdano gravije. šta je, šta je a, e, a, e, dodatak pouzdano gravije? Kaže man rahu za ide min al fadi fi rivayati ba'd thiqat li hadisi ma rahu thiqat rahu thiqat al akharin li zalik al hadis. Kaže to je dodatak u e, određenim riječima ili riječ ili rečencama, riječi ili rečenci u kojima dođe neki pouzdani ravija sa tim dodatkom, a što nisu prenijele druge, druge ravije pouzdane mimo njega u istom tekstu hadisa. Znači, prenose isti tekst hadisa i skupina ravija pouzdani prenesu jedan dio hadisa, a onda izdvoji se jedan od njih i još doda dio teksta hadisa, kao dodatak. Još nešto što je dodat uz ovaj tekst. Isti je tekst hadisa, ista je osnova hadisa, isti je lanac prenosilaca. Samo jedan od ravija je dodo, dodo višak toga. To, višak tog teksta. Ili jedna riječ bude, ili, vi, ili jedna račenca. E, kako se opodi prema tome? kakav je propis gara. A pa imamo zanimljivu stvar da se, da se u mnogim škakljivim meselima, meselama dokazuje sa tim dodatkom od pouzdanog ravije. I tu nastala i završloma. I mi smo o tome govorili. Mi smo o tome govorili u nekoliko već do sad mesela. I sad je pitanje samo da li to, da li to što, se doda, što je dodatak Ovaj, pa se ovdje razlika između dijade stika, znači odmah da područje razlika između hadisa koji je šad. Koji je šad? Da prenosi da dođe slabi ravija sa dodatkom opre, ne oprečno, dođe dodatkom koji nisu spomenuli pouzdani ravije. Isti je tekst Hadisa. Slabi ravija dođe sa, nečim, sa nekim dodatkom. E onda je, onda je problem, je to šaz, nije šaz. Je se prihvata ili ne prihvata. Ako pouzdan ravija prenese, onda potpada po zjaditu stika, po dodatak pouzdanog ravije. Klasičan primjer tome, dosad smo već navodili taj ono za mrdanje prstom. Wa kana yuharrikuha. Kana yashiru bi isba'ihi to došo Buhari do vašo muslimu. U dva rivajeta da je poslanik jednu namazu eh, kada na tešehudu da bi stavio ili ovako ili ovako oba došo muslimu. Znači, ili sakupio ovakvu šaku i kano još i, znači, pokazivao bi, uh, kaži prstom, Znači, ili ovako, ili ovako, a onda ona dođe u rivajetu, u drugom rivajetu, od uh, Kudame iz Ibn Zijade, dođe od njega dodatak u Akane Juharrikuha, da je pomirao prst. E to pomirao prst dodao je samo taj ravija. A ravija je pouzdan. Taj ravija koji prenosi, on je pouzdan. A ovi drugi su pouzdaniji od njeg. E sad naslovo toga, da se prihvata ovo? Uh, E, e to vam je sve koje govorimo ovdje. Znači, da li se prihvata to njegovo što je došlo do Atkom, se ne prihvata, kad se prihvata, ne prihvata, tako da je veliko razilaž među čunjacima. I, i na tome je zasnovao taj propis, znači, da li ćemo sad to, taj dodatak o, o, o mrdanju, da li, će, da li je to u redu ili nije u redu i tako dalje. Dobro. <clears throat> Znači, ovdje sam opet kažem, podlačim razliku između toga, kada, znači, dodatak dođe, donese poznan, E, pouzdan ravija do, dođe s tim dodatkom. Znači to pouzdan ravija u smislu uh, može biti pouzdan, a oni koji uh, nemaju taj dodatak su pouzdaniji od njega. Onda još oslabljuje njegovu stranu. Ako je taj ravija koji, koji prenosi slab, a ovi koji prenosi ono osnovu hadisa, on su pouzdan, znači onda to bude šad hadis. Taj dodatak šad. I tu se razilaze, ako se sjećate, onaj, govorili smo tu temu oko, oko zikrenja desnom rukom. Znači kod Ebu Dauda je došlo, kod Abu Dauda i kod Tirmizija došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kana yaqidu tasbiha bi enmulihi da je uh, da je yaqid znači brojao je tesbih izgovaranja tesbiha subhanala kaže enmulihi jagodicama Ako Dauda ima dodatak, kod Ebu Dauda ima u njegovom u njegov sunna dodatak, bije minihi, desnom rukom. E to je minihi, učenaca različite. Šeha Albani smatra da je taj dodatak, da je to od pouzdani ravije, sad se razvira kod ravije sam koji dodao to, da je taj ravija koji je došao da, da, je, da, je, da je od ravije to, da je to, da je to zijadeto stika, da je to e, dodatak pouzdanog ravije, dok recimo drugi učenjaci, drugi muhadis smatraju da je, da, da taj ravija nije toliko poznat da došao s nečim e, što je opreć od onih osnovnog e, teksta hadisa koji su prednijeli osnovni ravije koji su također pouzdani. I smatraju da je to šaz da je, da je to u stvari anomalija dodata koji se odbacuje. I takvi, takvi vrsta, znači, ti ovaj, propisa mesijela ima puno, kad, kad se kroz, prošetali kroz, kroz fisko polje. Ovo, ovo, pogotovo bio sam, ovaj, ja kad sam trebao rad, magistarski rad, uh, u početku sam bio pripremio tu temu da obradim tako podijeli nas nekoliko studenta, podijeli sebi iz oblasti fika, ovaj poglavlja gdje imaju hadise, brojzan za propise, gdje imaju ti dodaci, koji bitno utječu na propis meseli. Ako je pouzdan, jedna je, jedan propis i razilažu učinjaka toga. Ako nije, ako nije pouzdan ravija, onda je drugi propis i tako dalje. Međutim, promijenio sam temu ova, iz nekih razloga, ali još da kažem, znači imao sam priliku da čitam te hadise i zavis je to zanimljivo polje. Na njim, i tu, oko, ti se mesela puno lomi ovaj, razilaženje i koplja, što kažu i tako dalje. I, i, i zato je korisno i bitno da se, se obradi onako na naučan način, stručno, bez, bez neke pristrasnosti bez ono jed, jed, e, jednoličnog pristupa, neko dođe ti kaže ispravno je ovako i celama ih ti onda furaš ispravno je, onda poslije godine dvije, tri sad znaš, pa ima i drugi stav koji ima, ima rekao, zastupali ga neki učenjaci, ima jačinije stav, aj sad na tu zranu, i tako se šitaš. E, ispravnije, znači tu meselu istraži detaljnije, ko je što je rekao, razilaže, znači osnove hadisa, pa onda kako se različi učenjaci oko tog propisa. A onda još dodatni problem ima, ako imamo i drugi hadisa koji govori isto o meseli koje onda dodatno komplikuju to koja čija je strana jača, koji je argument jači. Dobro, da ne, da ne komplik to ne, dodatno kod toga. Što se tiče ovog e, dodatka pouzanog ravi, on, taj dodatak se može desiti, naravno kod tlačnog koji do sad, može se desiti dodatak u metnu i može se desiti dodatak u senedu. Dodatak u metnu, to je da bude dodatak sa jednom riječi ili jednom rečencu. U metnu, znači tekstu hadisa. A u senedu, da dođe dodatak koji Znači, najbitniji dodatak o, o koji, koji je bitan za, o, o, o čemu mi govorimo ovdje, a to je da jedna, jedni a, ravije koji prenosi hadis kažu da je hadis melkuf, znači da, razke između toga, da li je hadis mrfu ili melkuf, ili hadis a, a, mevsul ili mursel. Sad ću spominjati te primjere. I, i, i tu nastaje veliki problem. I oko mnogih hadisa ima uh, razilaženje po tom pitanju. Razilaženje po, po tom pitanju i razilaženje propisa takvih hadisa. Da li se prihvataju ili ne prihvataju. Uh, da, da pojasnimo o čemu se radi. Uh, ovdje što govorimo, uh, dodatak u, u metno. Do, pardon, u senedu. Znači, da li je hadis ovaj, me, uh, eh, melkuf, hajde njega ćemo da obrati poslije, da, da zudno, poslije ćemo njega. Iđemo prvo ovaj što se tiče dodatak, dodatak pouzanog ravije u, u tekstu hadisa, umetno. Uh, eh, po pitanju toga, znači, eh, propis toga, da li se taj, hadis, da li se taj dodatak privata ili ne privata, to je, na, to, na, to je nama najbitnija mesela. Po tom pitanju, uglavnom, imamo, imamo tri, uh, tri poznata stava učenjaka mo, kod hadisa i kod muhadisa i kod naravno ostalih učenjaka. Uh, jedna skupina učenjaka kažu uh, da se prihvata, znači svaki dodatak, dodatak zjade, tika, svaki dodatak opozdan ravije se prihvata uopćeno, sve što je to. Druga skupina učenjaka kaže ništa se ne prihvata. Čim je on dodao, čim je on se izdvojio od ove skupine, od ovi koji su također pouzani, znači nešto, nešto tu sumnja, nešto nije u redu. Kako vi ni zapamtili? Što on ni zapamtili? Kako on jedini zapamtio? Treći kažu, zavisi, kaže. Zavisi, kaže, šta je dodo. Znači, to je što je dodo, znači, šta je dodo i a, e, a, da li je to što je dodo, znači, da li je ono oprično, ono prijetovno, nije oprično, da li se slaže, da li dolazi s nečim novim, nekim novim znanjem, nešto i tako dalje. Zavisi od toga da li se prihvata, ne prihvata. Uglavnom, ovaj, znači, to, to su ta tri, tri stava učenjaka. Znači, jedni prihvataju sve vrste dodataka u hadisu, drugi odbacuju, od pozna ravije, drugi odbacuju sve dodatke, treća skupina kaže zavisi šta je dodao. Prvo analiziramo i upoređujemo sa ostalim stvarima. A onda je došao Ibn Salah, poznati učenjak hadis, i u tome ga složio s njime imam nebevi, pa kaže, jel, od ovaj, dodaci e, od, od poznanog ravije se, kaže, mogu podijeliti u tri nekakve kategorije hadisa. Prvi dodatak, kaže, da dođe ravija sa dodatkom, pouzdan ravija, dođe sa dodatkom koji je opriječan onom što su, pouzdali, što su pouzdane ravije prenijeli. Kako može biti opriječan? Znači, dođe on sa e, jednom riječi ili rečencom koja je opriječna ono što su pouzdani ravije, što su pouzdani ravije koji on, samo što njih ima više prenijeli. Da odmah navedem primjer toga, da se ne gubimo oko toga. E, propis, se, kaže, tak, ta, to, propis takvog dodatka E, propis takvog dodatka, ako je, znači, ako je opriječan, propis takvog dodatka da se ne prihvata, odbacuje se. I kaže, potpada pod šaz. Tad ga obravi pod šaz. Iako nije od slabog gravi. Znači, iako nije od slabog gravi, kaže, poput šaza. Šaza znači anomalije. Ima mahan, nedostatak. E, primjer toga. Evo, hadis kaže, e, bilježga Tirmizije Budavud, u svojim zbirkama i u tom hadisu je došlo osnovni tekst hadisa. Osnovni tekst hadisa je kaže jeomu nahru wa jamu tashriqi iduna ahlal islami wa hiya ayamu akli wa shurbi. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. Jeomu eh, nahru znači kad se kolje kurbanski bajram i kaže ayamu tashriq tri dana tashrika poslije kurbanskog bajrama, oni kod na hađu, kaže, a idu na ehle islami, to je naš id, bajram, praznik, o sljedbenici islama. Vahije en jamu ekle još, to su dani jedenja i pijenja. To je osnova hadisa. I to je većina ravija prenijela. A onda dođe ravija Musa ibn Ali, pa se on izdvoji, dođe sa dodatkom još jedni dan, ubacio tu dodatak je u Marefe. Pa po njemu je hadis prenesao, on pozna ravija. Po njemu hadis jeumu arefe, jeumu nehre, o ajamu tešrik. Dan arefata, kurbanski bajram, koji dođe dan poslije toga, poslije dana arefata, i tri dana e, tešrika su, kaže, kaže e, to je naš bajram o, o sljedbenici islama. E, kad se jede i kad se pije. I on se izdvojio sa tim danom. I učenjaci su da to što on dodu, da jeumu arefe, i, znači jeumu arefe nije, nije, nije, nije onaj bajram. Jeumu arefe, dan arefata nije bajram. Nije bajram ne tretira se bajramom, ne tretira se odnosno praznikom u islamu, ako to ružno preveć praznik. Uglavnom ne tretira se idno, kod, nas je, e, u, u, kod muslimana se tretira znači, kurbanski bajram i ramazanski bajram, a onda uz uh, kurbanski bajram slijedio na tri dana dodatak samo radi klanja. A on ostala tri dana ne, ne ubraja se kao da se oni sami po sebi da su idu. Radi klanja se produžava da se može još tih danima klat. A prvi dan je onaj koji je zabranio postiti. A oni ostali do, dane dozvoljno postiti. Dobro. Znači, ovdje su ocijenili mu hadisi da je ovo što je on dodao jeomu arefe, da je to opriješio onom prijetunom, da nikako se ne slaži. I kaže, zbog toga što je opriješio, bez oba što on pozna ravija, odbacuje se taj dodatak. To je primjer toga. E, druga vrsta, druga kategorija, kaže da bude dodatak od pouzanog ravije, a ono sa čime što je dodao, kaže, nije opriješio sa ono što su prenijeli druge pouzdane ravije. E, u tom slučaju kaže prihvata se taj dodatak. Primjer takvog hadisa je hadis onaj poznat mutafek alayhi hadis u kojem je došlo da je poslanik rekao ida walagal kalbu fi inaya eh, fi inaya ahadikum fal yaghsiluhu sab'a marrat sab'a mirar. Kada pas loči u posjed nekog od vas, neka je opere sedam puta. To je osnov hadisa. Mutafek alayhi od Abu Hurajre. A onda imamo kod, kod, e, kod muslima dodatak dodatak, jedan ravija se izdvojio, a to je uh, Ali ibn Mushir, od Ameša, on se izdvojio i dodao još feljurikhu na ovo. Znači, kada uh, loče pas od nekog od vas u posudi, neka opere sedam puta i on došao sa još jednom ovaj, dodatkom, a to je i neka, neka prospetu. Feljurikhu, neka prospetu. Ali su muslimi. Kažu činjaci ovo što je rečeno da ga prospe, kada to nije oprično u prijetodnom. U stvari, onaj što kaže Šehe Menzur, nema ni fajdi neke. Šta ću raditi kad operi? Šta ću raditi kad operi sedam puta? Šta ću, ću popiti? Operi sedam puta na posudu koji je loko pas. Šta ću raditi ime što opru? Šta će da prosud? Znači, to, to što je dodat prosud, znači, pa je lok će da prosud. Znači, to je, ne, ne, ne, neke posebne fajdi. Znaš, neko kada sad izvlačimo, izvlačimo iz tog dodatka da je vađi prosud. Pa dobro, šta je, dru, šta je druga solucija? Ako neće prosud, šta je to uraditi sa njim? Trije se na glas, okupa. Ne nema što drugo raditi nego da prospije, jel tako? Tako da ovaj dodatak stvarno ne dođe nekim posebno fajdom. Znaš, da neko kaže, ova, evo dodatak kod, kod muslima, znaš, to ukazuje prosud da je propisano prosud. Pa dobra, hajde daj drugo, šta je mimo prosud? Šta što vrat se opereš, znaš, <laughs> loko pas u posud i ti opereš, šta što ime? A cilj da opereš, da je očistiš. Šta što ime? Zadržati, stoji. <laughs> Dobro. Uglavnom, znači, naravno, da to nije oprično, ovo što je prijetudno. Znači, naravno da je logično znači, da se treba prosuti. I šta će drugo? Znači, to je, to je ispalo kao da je to možda neki vid pojašnjenja toga, prijetudnog. I kaže, nije oprično, to se prihvata. Kaže, uopšte nije oprično prijetudno tekstu hadisa. I prihvata se, dodatak je od pouzdanog ravije i prihvata se. Treća vrsta. A to je, kaže, da dodatak od pouzdanog ravije, u njemu, kaže, ima, ima, ovaj, ima neke, eh, neka vrsta vrsta ima neke uh, uh, oprečnosti, a u stvari ta oprečnost se ogleda u tome. Da ono što je opće, učini ga specifičnim. Znači, dođe nešto uopćeno u prijetornom dijelu hadisa, teksta, i taj dodatak, taj dodatak pojašnjava da, da u stvari, pojašnjava detaljnije taj propis. Znači, u detalje ga pojasni. Da dođe nešto, znači, pojašnjava gore uopćeno propisa, a ono ga, e, e, ono ga svede, taj dodatak ga svede da se misli na specifičan dio. I takvi hadisa ima. I vidjet ćemo koji je to hadis. Ja, vama dobro poznat hadis. Znači, primjer tog hadisa. E sad, kakav je propis tog hadisa? Da li se to prihvata ili ne prihvata? Skupina učenjaka kaže, to se prihvata, skupina kaže, ne prihvata se to Klasičan primjer tog hadisa, dosta smo ga već spominjali, ali to je onaj hadis Mutefeku na lehi u kojem je došlo, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, o- ovaj, pojasnio u tom hadisu da je uh, Allah Đelešanuhu njemu dao, uh, izdvojio ga u odnosu na druge vjerovjesnike sa pet stvari. Je li tako? U sklopu tog hadisa, ovo što je vezano za našu temu, u sklopu tog hadisa da je došlo وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَشْچِدَ وَتَهُورَ I učinjena mi je zemlja, zemaljska kula. mesčido mogu da klanjam gdje hoću i čisto tejemu mogu uzeti kako hoću. Time, time se muslimani širijat izdvaju odnosno na prijetodne vjere koje su morale u, u, da vrše ibadete u posebnim mjestima. A onda dođe dodatak kod muslima u rivajetu od Ebu Malika Ešđaija e, a koji prenosu od ribija, dođe dodatak da je on dodao tu vođuilet turbetuhulena. Znači, osnova je hadisa. Eh, kaže eh, učinjena mi je učinjena je nama zemlja mešidom i čistom. A ovaj dodo učinjena nam je zemlja, učinjena je eh, prašina od zemlje, učinjena nam je prašina od zemlje mešidom i čistom. Učinjena je znači učinjena zemlja mešidom, pardon, i i turbetuha i njena prašina čistom. Šta je došlo ovde? Ovde je došlo dodatak prašina. I Hanabil radi po ovom i Hanabile kažu, možeš udjeti samo tejemu, čemu? Zemlja, prašina. Mora zemlja biti. Ne mora biti lukalna prašina, ali zemlja mora biti. Ne može biti kamen, ne može biti drvo, ne može biti kreć. I tako dalje. Bez ovo što je to prirodno. Površina zemaljska, e, sve što na površini zemlje, što je prirodno, ne može biti. Nego mora biti isključiva zemlja. Radi po tekstu ovog hadisa. Džumur učenjaka kažu, uh, to što je dodato, to je vid vid pojašnjenja, odnosno, uh, eh, uh, on to kaže, uh, haređe mahre, mahređ galib. To ono kao spomine se nešto u šarijaskom tekstu gdje u većini slučajeva zemlje, u većini slučajeva se misli, a ne misli da je, da, da je obavezno to. Znači, u većini slučajeva ljudi potiru, kad vrše potiru, po površini zemlje, potiru po zemlji. Pa je tako spomenuti, a ne sa ciljenja da je samo to mora biti, nego sve što je na površini zemlje, jer ga pojašnjava drugi rajet. Uh, u tekstu koje je došlo, I, i u ajetu Saida, znači Saida to je površina nešto. Nešto površina na zemlji. Znači sve što je površina zemlje, što je od zemlje, što je prirodno, dozvoljno je završiti. Uglavnom, pojenta je ovdje da se zbog ovog dodatka razilaže, pa su tu uh, hanabina na stavu da mora biti zemlja prašina. Da ne može biti, i mora biti, recimo, ako je cigla, mora biti cigla od zemlje napravljena od line, od čerpića, čerpić da bude, a ne da bude ne, ne, neki drugi tam materijal, mora biti baš zemlja. Dok drugi mezeb idu može kamen. Uzmeš kamen, Poneseš Ašebo kamen, odmeriš sa kamenom, poneseš ga u bolnicu i po kamenu izvrši, izvršiš potiranje i uzimaš tejemu preko kamena. Dok ovi kaže, ne može preko kamena, mora biti zemlja. Znači, a vraća se na ovaj hadis, na razumijevanje ovog hadisa. Da li se prihvata, da li se ne prihvata i tako dalje. Znači, oko razilaženja ovog trećeg slučaja, razilaženja da li se prihvata, ne prihvata. E, i, e, još, e, što se tiče ovo, e, zijade, to thika fil isnad, e, dodatak, E, pouzdanog ravije u senedu. Kako može biti dodatak u senedu? Može biti dodatak u senedu e, takav da se raziđu ravije koji prenosi, la, raviju lancu prenosilaca, raziđu oko toga. Da li je hadis meusul, kad kažem meusul, znači da je, da spojim svi, e, svi raviju lancu prenosilaca sa, a, e, sa ashabom i pripisano poslanik sam sa nami. Ili je mursel, da u lancu prenosilaca fali ashab. Znači, neka dođe lanac prenosi. Je, e, u jednom rivajetu došlo, spomenuto, spominje se ashab koji prenosi. U drugom rivajetu došlo, drugi rivajet, sasvim, e, ne spominje se uopšte da ima ashab, nego je Tabin rekao da je to radio poslanik, ili e, rekao ili činio. I sad, ko je prečio toga? A jedan hadisu, jedan drugi su vredosno. Ko, koji su oni pravo? Koji je pravo? Koji je, ko je ispravniji? Kako znamo da koji je ispravniji? A, to je jedan, jedan problem. A imamo drugi, drugi problem, a to je da li je hadis marfu ili maukuf. Da li se riječi pripisuju da je uradio poslanik sallallahu sallam ili da radio ashab. Po jednom lancu prenosilaca došlo da je to uradio poslanik sallallahu sallam rekao, u drugom je došlo da je da su to riječi praksa ashaba. Znači, radska između maukuf i marfu. A, a šta ovdje, mi govorimo ovdje u kontekstu a, da dođe, pou, znači zjadio tika, da pouzdan ravija dođe sa dodatkom. Koji dodatkom? Znači dođe jedni rivajati potvrđuju da je taj hadis, recimo, da nema, fali a, Mursel hadis, nema, nema ashaba u lancu prenoslaca. Izdvoji se tam jedan pouzdan ravija i spominje da je ashaba nekog. Koji je sad nju pravo? Ova što dodu, ovo što dodu ashaba da ima lanspred, ili ovi, ova većina, njih koji nisu spomenuli uopšte da ima. E, zbog toga, zbog ovog pitanja nastalo razilaženje oko toga, znači imamo uh, uh, stavove učenjaka oko takvih vrsta hadisa, a puno je takvih vrsta hadisa, spomenut ćemo jedan od njih kao primjer, uh, a to je uh, propis, uh, znači uh, imamo uh, ovaj, recimo četiri neka stava učenjaka. Prvi stav učenjaka, a to su fakih i na njemu uh, ovi četiri mezeba i učenjaci u sul fiqa oni kažu da se prihvata da se prihvata e, stav e, do, e, dodatak od pouzdanog ravije kad god znači ovaj kad god on doda to da sto riječi postanika i da ima ashab lancu prenoslaca prihvata se taj dodatak od njega zato što on pouzdan Bez obzira što ova većina drugi pouzdan nisu spomenuli. Kod njih je Mursel, kod njih nije, nisu riječi poslanika, nego je nego je to postupak sahaba. Druga skupina, a na tom većina, da to na tom većina muhadisa, oni kažu ne, odbija se. Ako većina ravija, znači, Znači, samo jedan se izdvojio. Jedan ravija pouzan se izdvojio da je to, da je, da, da je to mrfu i da je mevsul hadis. Kaže, od njih se odbacio, zato poznani su ovi. Znači, već, o, svi ovi rekli da nije tako, on se sam izdvojio. To odmah, odmah je problem tu. I odbacio, hadis se odbacio. Znači, mu hadis su tu žešći, precizni. A onda imamo, ovaj, znači, razka tu izmeju fakija. Fakija, fakija tu uzmaju više onako mutesahilu mute tome. Ima hadis prenesene i ja, nije, nije to nako bez izreda. Znate, znaš kako ti ide. Fakih po pitanju hadisa, ovaj, uglavnom na hadiskim knjigama, u, fa, u fitnim knjigama, ovaj, često znači, nedostaje znanje iz fika i nonšalantno se e, ponašaju prema, prema, prema hadisma, pogotovo ako slijedi mezeb. Bitno, ta hadis govori u korist haula mezeba, selam alijek, to sad, jel, nije neka, daš to sad, kad, ovaj, to sad preciziranje, jel, pouzdan, nije pouzdan, tavan, to je, to je svakako, jel, ko je, jel, kad jesi ti bio živ, kad je živio poslan, ok, ti znaš, i tako ta priča, odnate kako naš ljudi to, ja, kad nemojem to bogati, to hadis, ne hadis, ko prenosi, ne prenosi, ovaj, bitno je da je rečeno da je nizabilježen, i čovjek bez izve pisuje. Ja. Uh, A onda ima treći četvrti stav. Kaže treći stav kaže gleda se kaže e, propis pripada većini. Ako je većina e, pouzdani ravija na tome da je mevkuf ili mersu, znači, e, ili mursel, prihvatio se što je većina rekla. Drugi, četvrti stav učenjaka kažu, gledamo ko su te ravije. Ako je najpozdaniji ravija, onaj koji dodao taj dodatak, poznaniji od onih drugi, kaže, bliže da prihvatimo njega, ne od onih drugih, bez zašto njih više. I gledaju, kaže, gledamo na pouzdanost ravije, a ne gledamo na, na brojnost koliko je više prenijelo. Klašan primjer toga da završimo s time, a to je onaj hadis koji je nama tako jako poznati, tako ga često čujemo, u kojem je došlo La nikaha illa bi velijin. Nema braka bez velija. Je tako? Tri mezeva na tome. Ko spopi brak bez velija? Batil. Je tako? Hanefije kažu može bez velija. Mustehabe, ali može bez velija. Vi džumhur, šta vam je dokaz ovaj hadis? La nikaha illa bivalijin. Hadis poznat. Pa prenosi se, ne, nije mu tefeku na lihi, prenosi se u hadijskim izbirkama o sunenima. Međutim, pravi hadis ima umahan ovaj problem. Ovaj dodatak nema, nema braka osim sa velijom, taj dodatak, pardon, ne dodatak, nego o, o, dodatak je od, od, od, od lancu prenosilaca. Razilazi se oko toga da li je ovaj hadis <clears throat> znači da li je on da li je on mursel ili je mutesil jesu li ovo riječi znači jesu li ovo riječi uh, od ashaba ili su ovo riječi od poslanika je li fali ovdje u lancu prenosilaca ashab ili ne fali to je veliko razilaž oko toga u stvari ovaj hadis ima slabosti ispravno da ovaj hadis ima sve svi hadis po, ovo koji govori da mora biti veli svjedok svi ima slabosti i onaj drugi što došlo la uh, la la nikaha ila bi veli wa shahide yadl nema braka bez velija i dva svjedoka svi ima slabosti samo na osnovu više rivajeta skupina učenjaka kaže prihvata se na osnovu više rivajeta zato što ima više rivajeta i većina učenjaka to prihvatle potom radi Hanefi ih ovdje režu. Bukvalno rečeno, kao slabo. Vi ste mu hadisi, evo. Eto vam hadis, slabo. Ima slabost. Sve rivajat, sve stvarno zaista, sve jedan rivajat ima slabost. A nefijski mu hadis u svojim knjigama srezali se ovdje, kaže, eto. Vaši mu hadisi, vaši učenjaci, oni vam ocijenili, sve slabo, sve jedno slabo. Sve jedna nivou slabosti. A dokazuje, dokazuje tako krupnu meselu, krupnu meselu da nema, da je batil brak ako, ako nema, nema velija. Bez obzira, znači imamo učenja, e, ashabe koji su tretirali da mora biti veli i tako dalje. Međutim, Hanefija ima jak dokaz. Šta je Hanefija ima dokaz? Ona žena, vahiba. Hadis mu tefka, onda je došla se ponudi poslaniku sam sa Pa je on pogledao, pa mu se nije svidla. Pa bio jedan tu ashab, što prikaže, Allah posljednji deo, udaje za mene. <laughs> Dobro kaže, šta imaš? Nemam ništa. Idi makar prst jedno želje za nađe. Nema ni to i kaže oženio je. Udoje. Udonju. Gdje je veliba? Kako je može udati, pa ne je velija uopšte? Gdje svjedoci? Nisu svjedoci, hajde bili su ta tu sjedli, neke se djeci imaju obznanjeno. A čije je veliba? Gdje je pitao, ja makar pitao, čija je zbona? Odakle si? <laughs> ja. U, kaže, udoje, došao tekstu Alisa. On kaže, pa dobro, podrazumijem. Šta je podrazumijevao? Kako to se podrazumijeva, znaš, da je treba veli, pa dobro, kako se podrazumijeva, da je podrazumijeva, spomenulo bi, nemoj se podrazumijeva, mi, vi, znaš, i zaključujemo, dobro što je došlo u hadisu, nije spomenuo da ima velija, kaže, može on, on je poslanik, on može tako vjenčati. A pa ne može tako uzbati propise, on može, znači u svim stvar propise, znači, znači nas zafali, on, može on tako, kod njega ide, kod nas. Znači ne možemo tako, znači moraš imati dokaz da je to, da je to specifično za njega da tako može udavati, da može udavati bez velija. Kao on je, kaže, on je svakako i poglavar, vjerijesnik, poslanik, on može bez velija, ne treba pitati. Uglavnom, <clears throat> znači ovaj hadis ima slabo, pojente ovdje nije sad cilj da o tome seli koja je u pravo, nije u pravo, bliže ovo da treba imati velije, da neko ne pomisli da nagrije na toj strani, ali ovaj, znači Hanefi ima tu dokaza, znači nisu Hanefi slabi po tom pitan totalno. A pojente da ima slabost u ovom hadisu, slabost dolazi s ovoga, da li je hadis Meusul, znači da li je hadis Meusul, da li tu fali ashab u revatilu, ne fali, da li su to riječi poslanika ili su to riječi ashaba, znači jedno i drugo, sve fali, sve je problem. I sad, znači, oko toga se različili. I Sufjan Seuri, Šube ibn Hadžar, dva velikana u hadisu, kažu hadis je Mursel. To, to, to su, uh, Sufjan Seuri, to je emirul mu'minin u hadisu. To je vrh, vrhova u hadisu. I on kaže hadis Mursel. A ovi drugi rivači imaju što su još slabiji od ovog. Ovo najjače što imaju. Šube ibn Hadžar, to je vrh u hadisu. A imamo i drugi narod koji, koji kažu hadis se prihvat zbog više rivajeta, ovo ono, ovaj, zbog više rivajeta, došlo više rivajeta, nema tolike velike slabosti i tako dalje. Zaista, znači, Mursel hadis nije velika slabost. Može se drugim rivajetem poduprijeti. Ali pojento da je slab hadis, da ima slabosti. Dobro. I s ovim smo završili. Svanak Allahum bebe bihamtike, ašhadu en la ilaha, nete esak virka wa atubu ilik. Andalusam, andalusam, andalusam,